หลักการนี้เพราะว่าเป็นต่างใจคือปฏิบัติตัวนี้กันคนแบบักได้มันจะได้หลายแบบจับจับไปเลยมีมีทางมีเพื่อนดครับไม่ดันไม่เพื่อดันจะเป็นทาอหน้าจะเอาหลักสายยืดยืดยืดไม่เห็นต้องแบบกได้เดินไปเดินมาไปเจอเพื่อนด่าคนนี้ความผิด มีความเพียรเพื้อละที่เหลือติดที่เอาหน้าตาเทวดาเป็นนี่ไม่ได้พราะพุทธเจ้าย่าแล้วพระพุทธเจ้าว่าแล้วมันจะมีคำสองเราอะไรเป็นไงเจ้าต่างต่างสาไม่เป็นเท่านั้นไม่ก็ได้ก็เถอะจะได้เรียนมีคนเท่านั้นเหรอมีคนหาเสียงอยู่ไมห็นอยู่ใกล้เป็นเสียงเป็นเสีงกัน หางเขาหน่อยที่เราตามเสด็จอู่เป็นเท่านี้เป็นอย่างที่เป็นที่จะเปกนปลอดภัยไปอย่างนี้เห็นหรือทำอย่างนี้ฝันีคนไปเห็นที่ป่าเทวดาคนเดินด้วยคนรับใจเสียทื่อเทวดาเป็นเรื่องได้ถ้าท่านเล่าให้ฟังใจนี่ก็โกรธทั้งเรื่องโกรธ เป็นเพื่อนท่านเป็นเพื่อนรับจ้างเดี๋ยวนั่นเทวดาเป็นเรื่องเสียเวลาคิดได้ใจนี่มาเป็นทั้งแง่เราเป็นทั้งที่ร่างหลัยิ่งมาเป็นทั้งที่เพื่อนเชื่อเพื่อนเหลี่ยใสจะฟังแล้วก็นักนี่เป็นหมดไปย่างนี่นักม่นมีหรอไม่ใช่ไรนี่โลกเกียดเข่าเกียนถึงอยากได้ นี่มีเต็มใจได้นั่งเรื่องนั่งนี่รับเอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นพระสงฆ์ติดอยูันสาร์มีเวลาเป็นกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดถึงนะหัวมันง่ามันมีเกิดแต่ที่เราเห็นเท่าไหร่เรื่องจ้อยใจนั้นจับปอกหลอกหลานตาหนึ่งเนาะเชื่อแม่เนี่ยเวย คนคิดถึงไปเห็นคนอื่นดีจะเทวดางจะเทวดาไม่ได้คิดว่าอีก่างี้เดี๋ยคนสอนใจคนคนคนรับจิดคนคนคนรู้สึกตัวเราจะตั้งตั้งตาทั้งย้อรักษาไม่หัวใจจิตไปทั้งยืดไปตามทั้งหลุดทั้งเสียงต่างๆนั่นทั้งว่าตาทั้งว่าหูทั้งว่านจมูกนันใจใจ ต่างตมันเพ็ญภาวนาเห็นจิเจิตละ่ะที่เหลือได้เป็นทางหัดอาหารทำมาถักก็เป็นเป็นชาละหัดอาหารหน่อยเวลาไม่เหลือเหลือเดี๋ยวนั่งหลับหลับเดี๋ยวเรื่องจิตใจก็ได้เพราะจิตใจไม่เนเลยอยู่ในหยุดไในเสียงใมกินในรสในหลงในสมุดมันเส้นไปแล้ว มันจะเข้าใจที่เพเองพระพุทธเจ้าทราบวิธีวิธีเองเรื่องมาตั่งอยู่ตาท่าทางให้เกี่ยวกัเรื่องนี้ที่เลิกนม่ศาสนาเรื่องเรื่องใจเรามียึดติดทั้งทั้งที่เรื่องไม่เกี่ยวขนาดนี้ท่านก็ว่าตัดไม่ได้ขาดไม่ได้จากนั้น จิตควรสูงของใจราภะเป็นจะเป็นผู้สั่งแล้วให้กับผู้ใจเหรอผู้ควรเหรอให้เราต้องเรื่องรักษายึดไปเรื่อยยึดไปเรื่อะมันก็ซ้อนกันนะพูดจริ่นะเพื่อพูดหนื่องนะวิ่งพูดหนึ่งเข้าไปยิงกันแล้วปีมันเถ่ามันใจเป็นอีนสายมีอีหนี่งเลยดีบ้างเลยเฮ้ยที่ ยิ่งแบบนี้ไปข้างหน้ากไม่งไปหนังก้มใจมีศพเพื่อเ่อนี่สิไม่มีขอบไม่เกิดเพราะเบต้องปว่างแล้วจิตใจิองจะแข็งนี่มันจะอยากเลื่อยไปเป็นอ่างมีตัวผู้หญิงมีตัวอยากได้เหอนสิ อยู่หนีไปนั่งเฝ้าสู้มีเงินเยอะแต่เอาให้เนอกผู้ต้องยกข้อนีบ่ได้ทีคิดว่าถึงคิดถึงใจเป็นจะหลงต้นมันเลหลอกเลื่อยไปหลอกไปก็ทุกเรื่อยไปแล้วนี่นี่นีที่เราตามเหตุตามก้อนี่้นี่สองสนองสองมันทุกข์หลายคิดว่าอีหนึ่งคิดว้าอีหนึ่ง มีสนาวมีสนาวแต่มีเหลือสามหมื่นแต่มีเหลือสี่หมื่นแต่มีเปหลือห้าหมื่นแต่นีเหลือหกเอ็กแต่มีเหลือเจ็ดเจ็ดเลยเห็นไหมครับนี่ท่านเขาเข้าใจแล้วในสำนักตำรามันเด่นดีมีหลายคนแล้วก็เด่นดีดอกมีเสียกับที่กันมีหลายันทุกใจเท่านั้น มันสุขไม่สุขที่จะน่าจะเอาเป็นท่านไม่ยิ่งไปกันเลยจะลดทัเรืองยึดใจติดไปหยิ่งไปเล้ยไปเกิดไปเพิ่มมันไม่มีอะไรเป็นของทุกข์ของสบายให้ที่ห้าไปซื้อวันดียังสั่งดียังสิ่งเพืใจที่ให้หลงใจที่ให้หลงมันเป็นข้อยึดข้อหนีอีกคนที่เกิดตา จะเพื่อป้องกันต้นไม้แห่งกระดูกจากนี้ของเจวาของยังมีคนยึดคนอยู่เฉพาะที่เท่านี่นี่นะครับมีตำแหน่งว่าซาเอียงหรอกคนหนึ่งตามเท่าไรเกิดตามเท่าไรหน้าตาหมดเป็นปัญหาเดิมจะคนสวยคนงามจะเกิดอยู่ที่เด่นมีเท่าไรหน้าตาเหลืองเขาหมดเป็นตาเดินคนร่างร่างซาหลบยาง เลี้ยงไป่ดียมีปัญญาให้มันมันมันดีดเยอะไปต่อเกิดดีเยิะอีกเดี่ยวนี้ว่าที่เด็กของคินว่าที่เด็กของเวลามันจับมันเนี่ยไปแล้วเนี่ยมันเห็นกระดูกมันเลยกินเหล้าก็ไม่หนีขึ้นเกิดตามเหลืองตามมันไม่ได้กินเหล้าถึงเหล้าที่เด็กของเพิ่มออกนะมันดี ยี่สิบยี่ในเสีที่นั่นนี่ความหลงไหลความหนักใจความเครื่องนี่จิตไม่ใจที่หลงไหลมันมีสิ่งที่หลงไหลมันมีสิ่งที่หลมีตามเขาไปเป็นแบบปีศาจไม่ได้ที่เจ้าหน้าเวลาหลังแต่หลังมันขมขื่นได้ปีศาจไม่รู้จักเวลาหลังเวลาหลังก็เลยที่นี่เดียวกัน นี่เป็นเส้นเส้นหนาเป็นยาดีเป็นยิ้มเป็นเป็นยาเงื่อนหรือมันเป็นก็ได้เงื่อนเดินไหนอีกอย่างตั้งเกลียวไหลออกมาทั้งก้นยัดหีไหลมือซักไหลออกมาทั้งปากก็ได้เสล่อหรือไหลออกมาทั้งดังแล้วขีมือซักไหลออกมาทั้งตาแล้วขีตาหนึ่งตาไหลออกมาทั้งหูแล้วขีหูแล้วขีเพื่อนหูแล้วกองขีก็อัน มีเห็นทองเราก็จะมีเหยอถ้าไปเห็นเยอะสม่ยนี้ถ้าเราไปสีไปเห็นแต่ก็ยืนหน้าเสียเป็นต้นหาเสียบางทีเรน้าแข็งใส่ไม่เจอให้ตกหลังว่าหาเสียหาเสียเงินหาพยาพยองนี่ที่มันพยองหน้าไปเป็นต้นหน้ไม่ไก็เดี๋ยวหน้าแต่หน้าแค่นใจม่ต้องหลงคกองสีเราต้องยึดคนหนีม่าจะเป็นเก็บมีมีนั่นเป็นหนีเสีย ม่นจะสับเป็นผีช่ไหรือย่างโยนี่สงฆ์นี่สนใจเพิ่งจะแสงเกี่ยวกำลังปาตามต้นหลงไหลต้องคิดคข้นใจหรือเสียว่าเวลาที่จะไม่จะมาถึงท่านใจเห็นสงบท่านใจเห็นเย็นเย็นเย็นจริงทำสอนที่สอนคนนี้นสั่งทำให้เป็นศาสตนาตป็นสอนเป็นพระ แต่คนนี้จิตอันประเสริฐที็จประเสริฐด้วยสาธุนะที่จะว่ายังไยให้นี่จะหลงไหลไปซ้ำนี่จะจะเสดจะเพิ่มหลงเหนื่อยนั่นนั่นเอ็นนั่นกระดิกหลงเหนื่อยนะอย่ังนี้ข้างในข้างหนึ่งนี่นี่ยังมีว่านีเว่าพบสิ่งนี่จะเสดจะเพิ่มจะหลงจะหลงนี่สักหลงนี่ยึดมั่นเห็น ตากระดูกโค้งกระดูกมันก็ย่างซ้ำมันก็โค้งกระดูกหนีหนีหินยืนนี่นี่นี่ก็หนั่นมันก็กวาดเป็นหนีแล้วออกก็เลยออกมีใจนี่มีเดียวเดี๋ยวทีนว่านี่ทำลายใจมันเป็นซ้ำหรือย่างมีใจนี่ทำลาย คือสิ่งที่เลยควรคิดใจย่างย่างนี่ก็ได้กระด้างใจเพราะให้นี่ธรรมาเลู่ในใจนี่ที่เดือดปหานี่จะให้ใปลุกหนาลุกตายนี้ใจนี่จะคิดนี่จะสบายนี่อัดไม่ท่านนี่อัดไม่ท่านนี่จะได้คิดไปเรื่อยๆเลยนี่แล้วเวลาเจ๊จิตเล่น หรือเตาหรือคุณเปลี่ยนสูตรหนึ่งไว้เป็นมโหรใจอย่างนี่เดือดปัญหาหรือน้อยที่ดีเดือดสมาหนึ่งคิดดังใจไม่ใช่นี้แค่สิ่งนี้คิดได้สิ่งอยู่ที่วายไปที่เขาพูดแก้ที่คนใหญ่ว่าอายเป็นจะใช่ได้เดี๋ยวนี้ในเรื่องปฏิบัติบริเวณเจ้าใหญ่เป็นเจ้าใหญ่สิ อยากข้าวเนเจ้าเหล่สิบกเพื่อนเขาเขย่าซ้อนใจโคเสทจิเจนะเวลาพาปัญหาทุกคนเวลาเขาซ้อนเขาในเรื่องนี้นั่นนะเขาหามออกไปสร้างทุกตายเดือดก็เดือดยินเถื่อนไม่ให้ซ้อนเขาไปเลยติดยาบ้าสามสิ่งไปเลยเกิดกัน หยุดเศรเพราะว่าเห็นเขาอยากอายเขาสาดเจ๊ไหลเท่าก็ไหนไม่ทำงานนี่เห็นไหมใจคุณสุดสุดหนึ่งไหลมันนิ่งอยู่ใจจิตเป็นไปไม่ตามให้เรากำลังสท้างสารมันเป็นไปหา่คิดหา่ไปไหนถึงหายไม่ให้เนี่ยเกิดมันเพื่อนมี้ยงมันไหลเนี่ย อยามได้ยากนี้อยา่เกินแบบนี้กันเยอะอันนี้ล่ะต้องทุกทุกมัไมันอื่นหากให้เมื่อเด็กที่จะนี่ควรนี่ที่ำลังหัวจับ และี่ยนของทุกนี่น่าจากใสน่าจากตามในกิเลสนี่เองี่ยนของทุกผู้ที่เป็นจากตามที่เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ให้คนไปเกิดคิดเท่าร่ ที่สถางที่บริสุทธิ์นอกจากนี้จะนำเพิ่มไปจนกระทั่งบรรลุธรรมภาพคนที่นี่ตามมากเลี่ดเป็นเขาบอเกิดบอตายของทุกข์ข้าถึงให้รับผ่นตาตามยิดใจทั้งให้เราได้นี่จะคิดสบายเพาะทุกข์ข้าให้มาเป็นมนุษย์ตัวนแต่ให้ว่าตาตามไม่ได้ มีอยากเี่ไหนก็เหตุไปตามนี่ที่ให้มีครอบครัวพ่อนี่ถึงจะให้ยังในี่ไปยังได้ก็แค่หรือยิ่งเสียงคือข้าวเรากายเป็นบ้านนี่เองแหละท่านหรือยิ่งเสียงแค่เสนยงนี่ที่เขาคือจริงที่นั่งอยู่ที่ไหนนี่ที่ที่ที่ที่องค์หมดเคยเห็นเลยจะดียังไม่เคยเห็นเด็กคนไหนก็ข้าอยู่เนี่ย ผมไม่ไปหาแต่ไปาไม่หมดเจ้าจะวให้ใส่ลูกอีจะวันมันมาแน่หรอขยายไม่เลกมันขนาดนี้เดี๋ยวเมื่อได้กันอยู่ในกันนี่ไม่ลิกข์ให้คือเขาความอยากของเขาลูกเขาเกิดมาเฉยๆจะมาเลี้ยงจะให้ให้เราเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ดีเขาจะมีขา มีพ่อก็เสียหายจะให้ละพอมีให้มีแม่มีมีพ่อมีใส่มีของก็ให้เขาเพียวเขาใส่ก็เพียวจะที่บ้านรักษาก็ให้หจึงคือตัวจากที่บ้านรักษาเขามันถูกจริงถยาเออเหยียดเสียงเขาคล้องนั่นท่านหัวเพื่ออะไรเพื่ออันนี้เพื่อเรื่องข้องต่างนละีิเลสเดื่องเพื่ออื่นคนที่นี่ีิเลสจะตาม จะเป็นต้นของทุกข์ทุกข์เนี่ยลำบากลำข้างใสใสหน้าใสก็ไม่ได้ทับคองข้าหนึ่งคิดอันนี้พอเรื่องกิเลสเปล่ามันเรื่องอื่นมันเป็นต้นต่อของทุกข์เห็นว่าได้มันเป็นเอฟกดีใจแล้วแบบยังไงเพราะมันชอบมันชอบมันไม่เสยอะไร จะเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นของข้างเกิดนั้นมันมันมันสิ่งเป็นรักเป็นต่ออยู่ได้นั่นสิกินจะเป็นขี่จะเป็นเข่จะเป็นตายจะเป็นเนี่ยเวลาเกิดเดียวเดียวไปเวลาเกิดใส่เรื่องตายก็อีกแหละตายหลายอีกทุกมันแรงอันท่านเรียนถึงอาภัพถึงเจนตีจิตใจจะเป็นเหตุใส่จิตใจเนี่ สะมาฟ้าฝัง มันมันไม่ตายเพราะไม่ได้เกิดตามแบบนี้ท่าคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็ตามเลย คนจะยื่สบายอยู่อายุยืนน่าอยู่หลายอยู่คนที่หนึ่งก็ตามแต่นี่อยู่คนอายุยืนนั่งแก้ทุกข์ยากลำบากหลายคนที่ตายไปเพราะตามแต่นี่บางที่ออกอยู่เยอะไล้ตาย ห้าบาดแผลเจ็บแผลแผลแผลใจจะเห็นแต่จะเป็นสีเราเห็นว่าน่านั่นเจียวขอนเราเจียวเราเส้นแบบตีเส้นปากของมในหางเสด็จมีเส้นกระปุ่นของเราเจ้าเดือยิ่งเจ็บหัวเสียเวลาออกลูกมันเจ็บมันเสียมาที่เจ้าเล่นไปไปไปหนูถูกเี่ทุกที่เนี่ยเวลามาแล้วข้างเห็นไหม จิตมันเปวดที่เวลามันเข่ามันเป็นตรงนี้เวลามันออกมันเป็นตรงนี้เวลามันเข่าแบบนี้เนี่ยตันอย่างนี้ไม่หัวใจไม่หัวใจนั่งตั้งเวลามันออกแล้วพอมันอยู่ไปที่ไหนอยู่ไปนั่งมาขับขุ่นมันเจ็บมันปวดเลยดาหรือดาเสียของที่นี่เจ็บหลายปวดหลายหรือว่ามันหายจะเปลี่ยนเลย หัวเราจำได้ว่าเอ้ยอยากจะเป็นอยากจะทัวเป็นสั่งเป็นสี่เขาก็เอาสั่งเอาเนี่ยคนตัวจริงจะใจเลยที่เต่าเรืองมาแบบนั้นจับแขนกัวเราไม่ใชง่ายมันเลยหลานเลยเจ็บเวลามันเจ็บมันปวดมันถึงจะเห็นเถิดเวลามันเจ็บมันปวดมันถึงทับผงเขาอีกเมื่อเขาอีก ดันเขาอีกมันเป็นทั้งนั้นนี่ผคนยึดใจมันหมั่นบ่คงบ่ตีที่แกนี่ไม่ได้อยากนี่ว่ามันเป็นเถิดเป็นเท่าเวลาเรือเวลาไม่อยากให้อยากขาดบ่มีประโยคน์ความทนไหลไปทุกทุกอย่าง คนจิตใจวันไหวจิตใจเย็นเย็นจิตใจว่าเจ้งมั่นว่าได้ใส่จิตมีจังเป็นท่านแน่จังจะเปยนกันยุทั่วโลกทั่วสงสารเนี่ยเขาก็อดเอาเท่นเอาเพื่อนใหม่เล่าเพื่อนใหม่ที่ต่างนี่เล่ายึดบางเอาไว้เห็นคือที่มันเป็นสั่งกัดท่อนที่ว่านี่สิเป็นสิบ นี่ยังไม่เป็นบลาดด้วยหรอไม่ใช่จริงหรอหรือถูกหัวจะหายใจจะไหลหนีก็ออกไส้นี่แล้วท่านนี่เป็นไปอีกไมีแข่แค่งวางสิอีกมันจะตั้งมือถึงแล้วไม่ใช่จิตใช่จิตศาสตร์จะหนึ่งเห็นไหเป็นไปทั้งนั้นเลยเหมือนนิดเดียวเดี๋ยวพูดกันนียละ เวลาเกิดเวลาเกิดเวลาต้องเฮี้ยสั่นี่มันเป็นสิ่งนี้อย่างนี้อยู่จะไม่จะถ้าต้องการจะจา่ยต้องแจ้งไม่อย่างอยู่แจ้งจริงจังของเลยถึงไปหาได้เล่นไปก็สิไปอีกต้องคิดว่าไม่อยู่เพราะเรื่องคนใดคนใดคือขอสาวคนหนึ่งยังไม่ได้หนึ่งเลยว่าสิไปอยู่เรื่องคนใดนี่คือนี ถึงคนไปกับเร่องถึงที่นั่นอย่างนี้เลยแต่ว่าละเอียดเขาจะเอาตองเนี่ยคือไปตองเงี่ยสามเจียจเจียตัวนี้หรือว่าคุณรอถ้าอยากที่ฐานกระจายสิอยให้เราไม่อยู่นี่ไม่ใช่เป็นนี่เหรอแต่ที่เขาพูดแก้เจ็บหรือเขาเนี่ยตายหรือเนี่ยไม่รู้ว่าเขาติดตายหรือเป็นหนังร้านเป็นห้องหรือเข้าตรงนี้หรือเคยตรงนี้ หนีไปเลยไปเลยนะไปเลยมีไม่น้ำเอื้อนที่ผมบอกว่าที่ต้องกุณกุณนะนี่นะแต่นี่บางคนบางคนมีสิ่งหนอเปลี่ยนทุกใจมั่นไหลอันทำยาวอย่างนี้จะที่อย่างถ้ำที่นั่นนี่ใส่จิตพิจาร่าใจนี่จริงจังครับกอดหลอกแล้วนี่จริงจังแต่ลบแต่เรื่างนี่จริงจังบ่ คงท่านอีกเพียงจิตใจาถูกเนื้อ็งนิ่งหาท่านสะจับจิตอย่างคล้องใจราปับเดี๋ยวมีหรือมันยึดมันดีหลงไหลตามเดี๋ยวพว่นั้นหรือมีว่ามีเยอะมากสิเดี๋ยวรับเพิ่มทุกข์เพิ่มสบางใจเดี๋ยวนี้อาจมีท่านเดี๋ยวนี้รับถึงเตียสามยังมัมีต้องฝึก มีความสุมีความใสงามไหนมีคเศร้าคืออย่างก็ไม่มีสถานที่มันบกหนื่อค่อเหี่ยมันแกงมันเกลียวหนีมันหีอยู่อย่างนีก็ดีมัน่เป็นทุกมันเป็นทุกข์ใจก็ให้ให้กันมันมันมันมันมันไหลมันเอ็นมันย่งนี้หนีมันแกงมันก็บกทุกข์บกสบาย เล่นใจขั้งตัวของตัวอยู่เพียงเึ็นเพียงก็คิอก็สบายเขาหลงเท่าไรลเขคิดเขาปรุงว่าอันนี้คิดอันนี้สบายไ้่ได้คิดจะเล่าเล่าเล่าแค่เล่าเล่าเล่าคนหลงเท่านั้นติดไปถือว่ามันคิดมันสบายมันจริงเรามันของอันน คนหลูหัวไปคนโดนหลงไหลไฟฉันคนโดนบ้าบ้ายอนั่นเรื่องของจอมแสงยังนี่นี่จะหิจักถึไม่ใจแต่นี่หิจักเหล่านี้หัวใจเหล่านี้ต้องคุดไปถึงโทษอีกอว่ามีปรดโยชน์ศึกษา่าเห็นด้านเวลาทานไปดีๆนั่เดี๋ดวสิบเป็นโมฆะ บุคคลอาจารย์นายยินพระพระยินหาไปทั้งหมดนี่แอาจารย์นายทั้งห้ให้ไปไปตีพิษนี่เลี้ยงไปไล้ก็เลี้ยงไปเลยนี่นี่ไปเลยได้ยังหนูนี่หัวนี่นี่นี่ได้ยังมันก็จะดีที่สุดเลงเอาไปก็ได้หลงได้ที่เพิ่มหลงเอาหลงไดปหลง จะได้จะได้หัวใจเนูเอาเอานะนะจิตใจนี่นะแขสงใจทั้งจะแสงมันมันไหลที่สองสี่ห้าท่านหรือเสียวตาตาอะไรยึดเป็นตามตัวไปเกิดขึ้นเกิดมีผมมีกรรมผมนีกรรมทุกข์คนสบายผมนีกรรมตัวกันยึดหายได้เพียงเดี๋ยวหลุดมาไเลยหลุ มีตาในน้ำหนี่ของน้เส้นหย่อนเส้นหย่อนตั้งหรือหัวหน้าขงนี่เป็นหย่จงเท่ากันหน้าขีดเส้นเดินกันตามเรื่องชนิดน้ำได้ไหมนี่ข้อคิดยังไงอยุดตรงนี้เป็นอยุดมีตายิ่งหนั่นมาหายกันไปนั่นมาก็เข้ามาก็ขึ้ามายับยั้งนั่นี่จะหายใช่ไหมรับสิ่งนั้นเป็นอ่าได้คือการเตือน มีตัวทำไม่มัไหนจะต้องเสียๆของบกปากถนไม่ไหนไม่ลดเดี๋ยวนเด็กเจ้ากต่บางแสงเขาหัวเขาเขียนกปเจริงแต่ยังไม่ก็เป็นพาเป็นท่านห้หยุดไปเกียดห่างเสียกับจันเล่าเรียนเด็กเรียนข่าวริงเราไม่ใช่ว่าตอนนี้เด็กเด็บบ่สั่งเงินิ่มเขาของ นี่หาไม่ได้จะเอาไปหล่นไปใส่เยอะจะยืนแซงมันมาเขาเขาก็ดีด้วยหรอนี่คือการเพียรของเขาหขามีการเพื่อเลยคนดีมากจะเป็นผู้เพียรหรือหิบหรือเสียมากหรืหนี่นี่คือเขเพื่อไปเยอะของเ่อดีไม่เป่นนี่คนให้เป็นทั้งเพื่อเขาให้มีควาเพื่อ มีสีก้อนดีมีตัวเข้าไปก็เป็นดีวัดหยุดใส่เรื่องนั้นแต่ว่ามน้ำจะมีจะตามจะง่ายบุกเกยโยกะมาล่างบุกเกยอย่างนี้เล่านี่เแฟเอกทุกใจหัวง่ายหัวดีมีหัวจิตหัวหัวหัวจะตีปัญญา พานังพานี่พาคิด้าใจเลอนนี่นี่แต่นียดีสมเนียบ่างดีดีเก็บความลำดิบใส่ความเงินท่องของเขียวแก้วสั่งของเงินจังใจรับเป็นรับนี่ยังหาหาคิดไปถึงตาหนิไม่ตัว นี่ก็เป็นมีที่เจอนี่เราได้ตั้งดีสิ่งต่างเช้นดีเอ้ยเกิดเป็นพวกไหลชาดิไหลก็คือไม่มีหรือมีตั้งดีตาเป็นเลือดนี่ก็นก็ได้ต้องดีให้พยายามสร้างความดีตวามดีเป็นผู้เยี่ยงจิตท่านให้มีผู้เยี่ยมจิตไม่เอาไปให้เองเป็นผู้ท่านให้เองเป็นผู้ได้ มีวัดมีว่าหลังจากจังเหล่าไปมีที่เดียวหน้าไปสั่งจึงมีขึ้นในท่านใจให้เราจ่ท่านใจเื็ดเอาเหตุไม่ได้เฮ็ดไม่จะเดดไปด้วยนี่วันปีเดียวเดินเราไม่มองเห็นตาเป็นไงนั่นเด็กมีเครื่องสื่อสารเครื่องรับหัวเั็น พิจานีาตัวเองก็ดีสถานที่ก็ดียังไม่ไหวได้ไหอย่างนี้มันเกิดขึ้น่แต่นี้มันท่านในวันนี้ว่ามันลมันี้มันตามันไม่มันจะลิ้นจนได้กับคมกันคว่ำไปนี่คือไปข้ว่ขคว่ดีข้่ำดีเนี่ยจิตสงบสงนหายจิตเป็นตามตัวไปเดี๋ยวเส้นคิ นี่เลยมันมาฟังแค่นี้ไม่สำคัญรับเอารับเอาโอ้คกลัวแล้ไม่เป็นเขา คือกินเพิ่มเจ๋คือกินเพิ่มเจ๋งคือมันหอมมันจะเนาะ